ndabaramukije amahoro mwebwe mwese muteza abiri hadiyo isanganiro kaze mu makuru yo kuri uyu wa gatanu igenekezo rya mirongo ibiri n'icyenda gitugutu agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira sentare isubiramo imanza ya ngozi yaraye iciriye umunyororo w'agateganyo w'umwaka n'indishyi y'akababaro y'imiliyoni zibiri musitantere yahoze arongoye komine nyamurenza muri iyo ntara ya ngozi murabyumva mu ntango z'ano makuru Inama nshikiranganji yakoranye ku munsi wa gatatu w'iyindwi yaremeje yuko sosiyete BMM yocukuye ubutare bwa nikeli musongati muri Rutana ryakwa uruhusha rwo gukora kuko ritubahirije amasezerano yu gukora ugusubiramwo ikibuga c'umupira w'amaguru citiriwe intwari co ngaha mu gisagara ca Bujumbura kugira ngo gishobore kwakira inkino mpuzamakungu ngo biracagoye kubera amatati y'amatongo akikije ico kibuga byamenyeshejwe kuri uyu wa gatanu na Reverien Dikuriyo arongoye FFB mu kiganiro n'abamenyesha makuru murano makuru kandi turabashikana muri komine Kayanza aho tubabwira umurimo w'umukenyezi asiga irangi ku isoko rikuru rya Kayanza umukenyezi nawe witwa Charlotte Nyandwi muja kuvyumva murano makuru ahagarariwe mu buhinga bw'ivyuma na François Kimana Sangwikazi nico gihano sentare isubiramo imanza ya ngozi yaciriye uwo mustanteri yagirizwa kudatabara umuntu ageramiwe ico bitano na assistance à une personne en danger muri mu gifaransa agifatwa ku mutahe wo kumuhagarika yagirizwa kwica kwica uwo mutama mu bandi bari kumwe muri iyo dosiye hakaba hari abaciriwe umunyororo wo guherayo n'inkuru ya Polineha Muzagara aho yiciwe mbere ngo aca ahambwa aca n'umuryango wiwe uhari haciye iminsi daranizigiye imana yarafashwe umutahe wa prokirere aho yagirizwa kwica uwo mutama asasina mu gifaransa kuri uyu wa mbere niho urwo rubanza rwaburanishwa mu mwiherero musitanteri sidariya ari kumwe n'abandi banyagihugu harimo abakuru b'amazone n'imitungo sentare isubiramwo imanza ya ngozi yarusomye kuri uyu wa kane ihanisha uwo mutaneri gufungwa iby'agateganyo umwaka no kuriha indishyi y'akababaro y'imiliyoni zibiri y'amarundi umuryango wa budu icyaha yafatiwe ko icyo yahaniwe ko kuko yahaniwe ku cyaha cyo kudatabara non assistance à une personne mu gifaransa n'abajeje intwaro bari muri iyo dosiye nabo nyene bahanishijwe gufungwa by'agateganyo n'indishyi nk'iyo umwe umwe abandi nabo bagirizwa kwica uwo mutama bahanishwa umunyororo wo guherayo n'iyo ndishyi y'akababaro y'imiliyoni zibiri z'amafaranga y'amarundi ingozi tonari muzagara radio isanganiro Arakinuye Apoline Hamuzagara no makuru turayabandanye integuro y'urugero rw'amahera zokoreshwa muri leta mu gice cya kabiri c'umwaka wa rimwe. ushuru wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri yarizwe n'inamashikiranganje ku munsi wa gatatu nk'uko bishikirizwa n'umunyamabanga mukuru wa leta Prosper Wantarwamiye ngo itegeko ritegerezwa kwerekana kandi ko ayo mahera akoreshwa ku mezi atatatatu ayo mahera ngo agasohoka rikaba ritegeka kwerekana urugero rw'amahera akoreshwa mu bisata bya leta ku mezi atatatatu inama y'abashikiranganji ikabwirizwa kuyemeza ayo mahera rero asohoka hafatiye kuyinjiye mu kigega cya leta leta ubwo rugero rw'amahera rwerekeye amahera yose akoreshwa kiretse ayajyanye n'imishahara be no kuriha amadeni inama shikiranganje imaze guhanahana ibyiyumviro kuri iyo nteguro yarayemeje mu byo yasabye hakaba harimo ibi bikurikira kuraba neza amahera azokoreshwa ntarenga ibice mirongo itanu ku ijana yateganijwe muri uyu mwaka hateranijwe n'ayakoreshejwe mu gice cya mbere cy'umwaka n'ayazokoreshwa muri iki gice cya kabiri ku bijyanye n'uburyo bwagenewe kugura ibikoresho ibisata taco byakoresheje mu gice cya mbere birarekuriwe gukoresha rimwe ayari yategekanijwe mu gice cya mbere n'ayategekanijwe muri iki gice cya kabiri bikageza ku bice mirongo itanu ku ijana by'ayategekanijwe ku mwaka umwaka wose kunyarutsa umugambi uriko urategurwa w'ingena amahera ya leta yokwegeranywa neza ubushikiranganje bujejwe ikiga ca leta ubujejwe uburimyi n'ubujejwe ubudandaji bwoja hamwe ukagurisha ku isoko ibigori bibitswe mu bigega kugira ngo ntivyononekare bwongere burabire hamwe ko ingingo yafashwe yo guhagarika ukurangurira hanze ibigori itokugwaho kuko vyinjiye mu gihugu n'igega ca leta kirahungukira gukurikirana neza amahera atozwa n'ibisata byigenga vyegamiye ubushikiranganje butandukanye kugira ngo amenyekane aharugwe mu yinjira mu gihugu kuri buryo leta yozi irigurira yonyine ibikoresho ikeneye bitarinze gukogwa n'abandi kuko ibyo bituma ibiciro biba umurengera muri nama nshikiranganje haremejwe kandi ko shiramwe ricukura ubutare BMM ryakwa urusha rwo gukora kubera ngo ritubahirije amasezerano kugira ngo ritangure gukora hace hasabwa ko iryo shiramwe ryo subiza nivyo ryatwaye rivuga ko bagiye kubisuzuma n'ubunyene Prosper Ntarwamiye n'umunyamabanga wa leta akaba n'umuvugizi wayo muri rusamwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane harashyizwe umukono ku masezerano yo gucukura ubutare bwa nikele bw'imusongati hagati y'ishyirahamwe BMM International na leta y'u Burundi uruhushya rwo gucukura ubwo butare rwatanzwe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu muri ruheshi umwaka na kane hanyuma ibikorwa byo gucukura byugururwa ku mugaragaro muri gitugutu umwaka na wa 2014 ishyirahamwe BMM ryari kenshi kubahiriza amasezerano ryashize ku mukono ngo ritangure ibikorwa nyezina byo gucukura ubwo butare ariko ryagumye ryica amatwi iruhande yo kudatangura ibikorwa iryo shyirahamwe ryaranse gutanga ibyo risabwa kwerekana bijyanye n'ubwo butare kandi bisanzwe bitekanijwe n'igitabo cy'amategeko agenga ubutare be n'amasezerano ryashize ko umukono izo mvo izo zitumye iyi nteguro y'itegeko ryaka iryo shyirahamwe urusha ryaronkejwe ryo gucukura ubutare bwa nikeli inama shikiranganje imaze kwihweza iyo nteguro yarayemeje ariko ikisaba ko yoherekezwa n'urwandiko rwerekana ingene iyo dosiye yifashe hihwejwe amategeko yasabye kandi ko iryo shyirahamwe ryotegekwa gusubiza ibyo ryatwaye ngo ribijyanye mu masuzumiro isanganiro inama isumba ingimba ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'itanu muri studio za hadiyo isanganiro ano makuru turayabandanya ibisabwa biracari byinshi kugira ngo ikibuga c'umupira w'amaguru citiriwe stade intwari gisubigwemo eh, maze gishobore kwakira inkino mpuzamakungu makungu mu kiganiro n'abamenyeshamakuru kuri uyu wa gatanu reveriyandi kuri iyo arongo ishyiramo ry'umupira w'amaguru mu burundi yavuze ko igituma nyamukuru ari y'amatongo akikije icyo kibuga nayo ngo itariki zine z'ukwezi kwa munyonyo kuboneka niyo tariki ya nyuma yo gutunganya amadosiye kubazo kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu burundi ni nkuru tubaza etienne manirakiza muri ico kiganiro kubamenyesha makuru Reveriano Ndikuriyo arongo ishiramwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi atangura amenyesha ko amatora y'indongozi z'umupira w'amaguru mu makomine no mu ntara yarangiye kandi yagenze neza kandi mwagiye murakurikirana mu ishami ry'umupira w'amaguru mu Burundi uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na na ni umwaka w'amatora murazi yuko ikiringo turimo cyatangwe mu bibiri na cumi n'indwi hanyuma kikaba gifise imyaka inine rero nk'ubu mwaka nk'uko yabivuze twatunganyije amatora mu makomine katireme divisiyo amakomine nka make yo mu burundi akina umupira yaratoye ashyiraho indongozi indongozi zitowe gifatikanyije n'abarongoye imigwi yo muri twazimi diviziyo baratora mu rwego rw'intara kuko mu ntara hakinirwayo diviziyo ya gatatu barashyiraho abarongoye amasosiyasiyo y'intara mu ntara zose imbere z'uburundi yabandanije amenyesha ko hagiye gukurikira amatora y'indongozi z'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku rwego rw'igihugu amenyesha ko itariki zine munyonyo uno mwaka ariyo tariki ya nyuma yo gutanga amadosiye ku bazokwitoza icyo nagomba kuvuga rero kuri iyi tariki zine nuko itariki zine z'uku kwezi kw'icumi na rimwe niho abipfuza guhiganirwa ibibanza bimwe bimwe mu ishami ry'umupira w'amaguru mu burundi bazaba bashikanye ibyangombwa hakurikijwe eh, amategeko agenga ishami ry'umupira w'amaguru mu burundi ku kibazo kijyanye n'isanurwa ry'ikibuga cy'umupira w'amaguru intwari kiri mu gisagara cya bujumbura reverandi kuriyo yamenyesheje ko hari bwisabwa gutunganywa nk'amatati y'amatongo akikije icyo kibuga kugira gishobore gusanurwa turiga turamaze kwiga ibitari bike turamaze gucapa stade nto gatoyi yoba ikwije norme ya fifa yokubaka ku buryo buke amapula yaraheze iki kibuga eh, kiracafise ingorane kubera ya jido ko naho twogisubiramo irya jido tutayikuyeho sekirite niyo bikwiye hanyuma ikindi naco hariho eh, amajya kuri mex hari abantu bakigwanira ministeri ya jenese hariho inesese yajemwo hariho n'urundi rusengero ruri hajya tukaba tuti none ahatanzwe ryari hatanzwe nande muga twavuze tuti vyose ni leta leta izofata ingingo muri ico kiganiro kwa menyesha makuru Reverend Ndikuriyo yamenyesheje ko umugwi nserukira gihugu intamba mu rugamba ugizwe n'abakinyi bakina hanze y'igihugu uzohura mu rukino rwa kivandimwe n'igihugu ca Gambia ruzobera mu gihugu ca Tirikiya mu kwezi kwa munyonyo atagihindutse ugusanura amashure n'ibyo byo bamwe muri abo bavuga mu gihe bo babona ko imvuru zari mu ndongozi z'iryo shirahamwe zisa n'izatoye umuti basaba abo bitoke basaba ahubwo ko ibikorwa nk'ivyo byosubira bigakogwa n'inkuru ya Jerome Hakizimana Bimwe mu bikorwa iryo shyirahamwe mpuzamakungu ry'idini ry'abadivantisite b'umunsi w'indwi ryafasha abanyagihugu uko ari gushyigikira ibijyanye no gusanura inyubako nk'uko bano banyagihugu bo muri komine buganda na mabayi mu ntara ya cibitoke babivuga adara yarafasha kubaka amazu yayo ya ntaho nikora yarafasha eh, rimwe na rimwe gusakara amashuri igihe nk'ishuri rigurutse byaba irya leta cyangwa ryaba igishengero adara yarafasha ku mfubyi banaho nikora adara rero yarabifata mu maboko itarinze kuraba ngo uyasenga cyangwa asenga hariya adera yarigisha abantu uburyo bwo kwiyungunganya kugira ngo bashobore kuziganya kugira ngo noneho babashe kwiteza imbere adera yarigisha mu bijyanye n'uburimyi n'ubworozi yarashyigikira ibikorwa bijyanye n'inyubako z'iterambere z'igihugu amashuri amavuriro n'ibindi ngo ryaritaho kandi n'indero y'urwaruka mu gihe adra ritari bwahagarika ibikorwa byaryo mu burundi bakavuga ko uruhombo ari runini mu iterambere ry'abanyagihugu bose muri rusange bagasaba ko iryo shyirahamwe adra ryosubira kubandanya imirimo yaryo aha mu burundi ngo na rijya icatumye rihagarika ibikorwa byayo gisa n'icatoye umuti urabona yagiye mu ishengero hari ibibazo by'abapasiteri batabibona kumwe ishengero mugabo ubu birasa naho umengo byaratorewe umuti rero ntacotuma byashikirije kuri wa gatanu n'ubuyobozi n'umuyobozi mukuru ajeje ushiramwe mpuzamakungu mushikiranganje bw'imigenderanire mu nama n'abasanzwe bakorana n'uwo muryango utabara imbabare urongoye Croix Rouge mu Burundi akabamenyesheje ko iryo tegeko bari baririndiranye igishika n'inkuru ya Arthur Kavabushi Pamphile Kanabaza arongoye umuryango utabara imbabare croix rouge mu burundi cyatanguye mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani tukaba tubisozera uyu mwaka ubonye kugira ngo duce dushikiriza umugambi mushasha w'ikiringo c'imyaka itanu gihera mu mirongo ibiri na kabiri gushika mu mirongo ibiri na gatandatu umuyobozi mukuru ajejwe amashirahamwe mvamakungu mu bushikiranganji bw'imigenderanire izayi ku bwayo yavuze ko leta igiye gushiraho itegeko rikingira ikimenyetso c'uwo muryango croix rouge ico leta igiye kurushirizaho ni ugukurikirana ingene rija mu ngiro ni nabyo nababwiye yuko zobafasha biciye mu bushikiranganji bubajejwe ariwo bw'imigenderanire ayandi makungu hamwe n'iterambere ubutwara umuryango utabara imbabare kuri rouge mu Burundi we ngo haraheze igihe bari baririndiriye iryo tegeko uh, turirindiranye igishika cinshi araheze imyaka myinshi mu biganiro tugirana n'abadukurira abadukurira muri leta no mu nzego zitandukanye inzego nshingamateka nkenguzamateka ku iryo tegeko barishigikiye ico kimenyetso eh, kiranga cyane cyane bariya novuga bitanzire volontaire mbere ari we wese ariko arakorera ico twokwita ihigo n'umuryango utabara imbabare mu Burundi cyangwa impuzamakungu kirya kimenyetso kirakomeye cyane kugira ntigipfe ugikoreshe bakoresheje ntibapfe uko bacanditse uko bagicafye ntibapfe aho bagishize iyo nama n'abafashanya n'umuryango utabara imbabare croix rouge ikaba iba uko imyaka ine iheze Arthur Kavabushi ku isaha zitandatu n'iminota mirongo ine n'itatu muri studio za radio isanganiro no makuru arabandanya ishyirahamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo parsem rivuga ko ritewe impungenge n'igiturire kicibonekeza mu bisata bitandukanye iryo shyirahamwe rikabona ko hakiri agahaze mu byo kurwanya ibiturire mu kiganiro n'abamenyeshamakuru kuri uyu wa gatanu Faustin Ndikumana avuga ko hakwiye gushyirwaho inzego zikurikirana uko ibikorwa birangurwa kugira ngo ibiture bituzwe agatera kamu mukuru w'igihugu gushiraho umugwi w'abashinga amateka wokurikirana uko ibikorwa bitunganijwe mu bisata bitandukanye ubworozi bw'inka zatanzwe ku borozi bo mu ntara ya Kayanza biciye mu mugambi w'igihugu Prodefi bwariyongereye kugera ku bicijana na 50 kwijana muri iyo myaka itanu iheze ni mu gihe biciye muri uyo mugambi nyene ubworozi bw'ingurube bwo bwiyongereye ku bice amajana ane na mirongo ibiri na gatanu kwijana muri ico kiringo nyene vyashikirijwe na David Nsabimana umuhuzabikorwa ajeje gukurikirana ishigwa mu ngiro y'imigambi ya leta ifashwe mu mugongo n'ikigega FIDA mu karere k'uburaruko bw'igihugu umwe muri abo bakenyezi akora akazi ko gusiga amarangi ku isoko ryo muri komine Kayanza avuga ko yahisemo uwo mwuga kuko awushoboye kandi umufasha gutunga umuryango wiwe abamwitura barashima ibyo akora bakabona ko n'abandi bamufatira ko akarorero ni nkuru ya Lidi Gahimbare gusiga ndafite burya ndafise diporome yayo seredifika urabona ngaha anyu baragiye barantora nyine ndiga gusiga amarangi nyandwi charlotte ubu ngo nta kibazo na kimwe afise mu bijanye no gusiga amarangi urugi ndarusiga n'igare ryose ndarisiga hari utanambwira ngo ndamusigira agaporonte nkakamusigira ubundi arakambwira ndamusigira ikadere nkayisiga ivyo biremezwa na Minani Kazimia yahaye akazi uwo mukenyezi kugira ngo amusigire ikinga ndakamu kuko mbona bishoboye eh, arabikora neza barashoboye nakazi no gukora umwe mu bagabo bakorera ku gituro kimwe na Charlotte Nyandwi nawe nyene yemeza ko uyo mukenyezi akazi agakora neza kandi ko abantu bamuha nkurumbira uwo mudamu ibikorwa arabishoboye arasiga amarangi arasiga amaporotayi agasiga n'amakinga nta kintu na kimwe kuko turamwemera rwose kubera yaje akagira iterambere ryo gusiga bamwe mu bakorera muri icyo kibanza bahamagarira abandi bakenyezi kubafatira akarorero kugira ngo nabo nyine biteze imbere Didi Gahimbare urakenuye ku isaha zitandatu n'iminota mirongo ine n'indwi muri studio za Radio Isanganiro amakuru ni ngaha agarukiye murakoze mwebwe mwese muyakurikiye yakoze na François Kimana yamfashije mu buhinga bw'ivyuma ibihe vyiza ngahiwanyu